จ็ดพรรษาก็สอนดีผู้ชายเป็นหน่อยผู้ชายเป็นหนึ่งละผู้ชายผู้ชายลุงเคยลุงก้อนตายไปยังไม่เกิดผู้ที่ใช้อุปสรรคถามว่าว่าอยากผู้เฒ่าไป ามก็หรอเออสิเออสิไปจะเก่านั่งสงหายลงหน้า ไป ตา ไปคู่ว่า จะ ออกจากบ้านลงเฮียนนี่ล่ำหล่นล่ำจะเส้นเก่า ดอก เออบัดแห้งซึ่งพุ่มเศร้าเออขึ้นผมยังเสียจริงคนบ่ว่าขอยจะอยู่ใหม่ผมมี เสียด้วยมาถาม มาเขาล่ำไหม โอ้ล่ำยังหนึ่งที่ผู้ใช่เพราะเขาล่ำอยู่ในวิทยุแม่หนึ่งคนซบคือจังหวะจบผู้ใช่เแท้ผู้ใช่ปลอมล่ำบอกคือคนนั้นมีหัวใจดอกภาษาเขา ฏิบัติถ้าจะพรสงฆ์ทั้งกวนอยู่วันหายใจจะหายเลือกพระได้หรอพระที่เขาจะว่าค่อยใจเหลี่ยมใสเขาจะมุกเขาจปไก่ไปหาพระที่เขาจะเหลี่ยมใสมีท่าท่าหรือเอาอีนี้ผู้เล็กเล็กน้อย อายุเจ็ดปีแปดปีไปจังศีนไปจังศีลแปดบัวผู้ยิ่งผู้ชายเพราะเขาลงเลี้ยนฉันเข้าไปกยังเศร้าเมื่อวันพระล่ะ นี่เป็นแกนมดนะนะแรงมันหลายคึงนะฝนเขาทำไมทำหน้าอยู่บ่ค่อยนี่หลายเป็นไรขนาดแรงรู้ยังไหลไปนั่นสามเลยสี่แต่รักษาศีนผันนี้ก็หลายผู้ชายกนหลายแต่ผู้ชายไปนอนในเชียงหน้า นหน่วยน้อยในวัดสะดวกสบายอันนึงก็หันก็ดี แต่ก่อนมันทางรถบ่มีบ่มีเสียงรถกวนดอกงานไปยังจมูกสิแต่สิหอดหัวใต้ค่ะปุญญาสิไหลกับหอดมือนึงในระยะทางมันไกลยืนหันหื ข้างนั่นข้างไม่ข้างบอดีเจุดข้างข้างมันบดข้าวดอนดอกข้างมันสี่สิบเจ็ดหลักบ่อสี่สิบเอ็ดหรือสามสิบหกหลักมุกดาหารไปห้างใช้ อยู่หันมันสบายไมันไม่ค้นไปใส่ไปหาด้วยคอยยู่ฮะปีเจ็ดปีคนเข้าตลาดหันเข้าวงจักข่อยด้วยคนผู้ใดไปใส่ไปกวนวัดแต่สบายแต่ก่อนเบ็ดปีกับวงนี้คนมาขอกินเขาวัดท่านึงดอกสบายเ้าจะมาสงกับบัวไปหามาซื้อปีนึงยังนี่สอง เสียสามเทียเท่านั้นจะวาสงฆ์ก็อยู่ผ่านมาสมัยก่อนอยู่สงบ มีโอกาสเวลาสิเดภาวนาโมเดวุ่นอยู่วุ่นไหวครับเรื่องทางท่านทุกะโมเดวุ่นอยู่วุ่นไหวครับ คนอื่นตงจังว่าใจจะาของสะดวกสบายหลายถึงสะดวกสบาย วดมนต์ทำบนญนั้นนี่ก็บอกว่านี่ห่างๆ่หน่อยจากเส้นตายอาจจะไว้สงแค่นั้นก็นี่หน่อยขณะท้ามันหยุดเท่าบอกคอยดึงกันไปหันแก้กันไปลากันไปหันเที่แถวนี้ดอกพอเป็นตั้งองค์ตั้งยูถ้าไปหาภาวนาวัน้าไปหาเงินหาท่องเรียกว่าเกี่ยวของ วุ่นวายกันนอกจากนาจิตเขาพันษาหรือเขาพันษาใหม่ๆหรือท่านวัดกันท่านอ่ะเหมือนว่ามีอย่างยืนเกี่ยวเวลาดอยู่บ้านใดก็อยู่หันมันสงบสบายทั้งแถวห้องมันพระเจ้าพระสงฆ์ท่านนาเดียวกันมันหลายวัดนั่นเอาบุญอันนั้นวัดนี่ มีงานอันนี้ได้ดึงกันไปแจกันาไม่หันเลยหนึ่งเลยเนี่ยกูจีสอบรับมีมนก็เลยว่าเลยอยู่วัดอยู่ว่าหันมันจะไปหันมามีเรื่อยๆของงานมันหลายมีหันสบายแล้วถึงความเป็นอยู่สะดวก วาเกี่ยวของมีการไม่งานมันเอาเทียได้หรอบุญประโยชน์บุญนั่นเขาจะบุญไฟบ่ค่อยมีดอกงานสำคัญของผู้ไทยถือใช้ตีว่าเป็นงานในงานสำคัญที่เป็นที่งานพรรษางานอันต่อสากเขาจะรับบินเขาเนี่ยคือเป็นงานสำคัญที่สุด หรือนี่แสดงสามันงานเสร็จเย็นเสร็จเนี่ยเห็นกระดาษดัเนี่เงี้เคือเป็นงานสำคัญเป็นงานแต่ถิงงานเงินแล้วใครที่เป็นสำคัญม่มีถูกขั้นหลายหลายตาตั้งแต่ศาสตร์ตั้งแต่ก็ได้ยินสองวันเป็นงานสำคัญของเขาที่สุดเป็นงานที่เขาทำยุ่ร่วมกันเพราะว่า คือหน่อยคือยังไปวัดไปว่าตักบาตท่านบุญแบบนี้ของเขาคือสันสนองแ่ละหนักแต่ละอนเ่อหรือว่าคืกันเขานิยมชมชอบแบบนี้ของแระบาเคยนินแบบนี้เลยนกันหน้าแบบนั้นแต่เพียง แปลงมันเป็นหน้าของเขาจะมีคนสนใจใครหน้าหลายแบบผู้เฒ่าสหนึ่งเวลาผู้ยิ่งผู้สรางผู้ซื้อเขาสนใจแบบเทาวนามีคนมาเล่าเบือดภาวนาตั้งยืงเลือด ความรู้ความเห็นที่คิดใจเขาเป็นจากจากถอนห้าถอนห้าอยู่หาอยาแค่หาเท้าเศร้าเอ้อเจ้าหาได้อาคนภาวนานี่นันเห็นอันนี้หาเด็กอันเท่ากับว่านี้ยิต่างเสียงนึงสดมาละเงียบการพิมพ์กระดาษมันเท่าอยู่ไหม เราคิดนี่เราคิดได้เป็นมหาสุบาอาจารย์มาเราเรียนราวนาอย่างอาชีพระเรื่องเขาอยู่เขาเห็นต่างๆเขาเขาไหวได้เขาเขาฝึกเขาปฏิบัติหนึ่งห้าเขาไม่รับไม่ว่ามันคงจะทำกันนะท่านเกิดบ้าง คนไม่ใช่สิเห็นคือเห็นให้แต่ได้เว้นอย่านใดอยู่นักศึกษาตาเราก็คู่บาอาจารย์ผู้เกิดผู้สอนว่าคือข้ามมันไม่เหมือนผู้เกิดผู้ท่านผู้อยู่ผู้เห็นเนี่ยเนี่ยไปผู้เกิดประโยชน์ให้ท่านเราไปผู้สนใจ เหตดไปทำไปในช่างรลูกช่างผลจากการกระทำบำเพ็ญของตัวมาเราคือสร้างมันก็มีคิดมีใจเออนี่คือสนใจนี่คือถ้ามีใจแบบไปเยอะๆก็เยอะต้องไปอยากเล่าอยากจ้าอยากเนี้ยอยากแสนก็จะากให้หิ้งสลาดเขาคิดเขาใจ อืมเล้าไปเล่าเขาเออว่างกับซาถูกเลย ไม่บุญจักเหี่ยงจักเล่าที่นั่นไปกระพฤติปฏิบัติตั้งมันมาสังที่จิตมันไปโยกไปจิตไปศึกษาเอาเรื่องมันก็จะเกิดประโยชน์ตั้งละนั่นไปวิจัยวิจารใจตองฝึกเอาเรื่องตัวของตัวเห็นไหมอยู่มันเห็น งานของท่านที่เป็นงานเป็นสอนมันจะเกิดประโยชน์ท่านจะเหตุของท่านมันจะบริประโยชน์ยังแล้วตั้งเลยจะจะตั้งไปเท่านมีความจิตจิตยืนใจนะอาจจะท่านไปบ้างจึงได้ที่มันถูกกังจะยึดมีใจถูกกับกิเลสปัญหาของตัวมันเป็นไปกระทันตามารถจอนสวรรค์มันจะเป็นรู้ตายเราจอนรู้ตาเราจอนให้ จิตใจของเราจะแต่ความกระทาเหลื่อมใสจะแต่ความยินดีระดับในถ้ำระยาะเทเวล่าคนสมาธิอเรื่องจิตใจมันไปเห็นความสงบสงัดทั้งใจ มันไปเห็นนี่ตัดถ้ำหยุดมันสงบมันเรื่องเรื่องใจ ถอดถอนกินมาเป็นอุปจาระที่ออกวูยิ่งต่างๆเห็นหลังกายเห็นเครื่องกระดูกเห็นความสกปรกเห็นโสมม้องกายใจมันจะเกิดเบื่อหน่ายเกิดซ้ำไม่พอใจนะหยุดหลังกายพอวันเมาวันเปลี่ยวมันเหมือนมันเกิดปฏิกูล จิตเนี่ยไปเห็นไปจ้องดูดูอย่างนั้นจิตอู่ในขันนั่นตายไปทั้งว่าแต่ไปคือรูปแต่คอมคือจิตจิตไม่รู้คือจะง่ารู้จรู้นั่นจะเป็นรู้จิตกำนัดย่อมใจเป็นรู้ตท่านเห็นจิตใจเบื่อหน่ายจิตใจท้ายกำนัด ถ้ามันเนาวันเหม็นเป็นปฏิกูลเมื่อยังเกิดความสว่างสวายในจิตในใจปฏิบัติเห็นย่างไรเถอะเดี๋อวนั้นมาเล่ามาเล่าคุอคุอบาอาจารย์ตังคุอการคุดคิดใจมันเห็นลูกมันคิดใจหน้าลูก ันเบื่อกันมาตของข้าวกันัดบางที่จิตใจผ่านไปจากรูปเอารูปเป็นอนิจจังรูปเป็นอนัตตาบอกว่านอนซ้อมไม่ได้บังคับม่อยู่ยิ่งนจิตใจหน้าใส่ใจมันเบื่อมันมามันย่างจากรูปนั่นจะเกิดการสว่างสวาย นาคิดไหมน้าคือเรื่องอายุมันมันมีลูกเปงนตารางสลายเลี่ยดูบยางเนี่ยมันก็ว่างออกไปจากความสว่างสวายทั้งนั้นหยุดมันว่างมันมีสิ่งใดสามารถเกี่ยวของเวลาหยุดอยากื่องละเอียดผลข้าว่างทั้งใจดูสิ อยู่ที่ใจยจางนั่นจิตใจเป็นปัจจุบันอีู่วางนั่นไม่เหนื่อยเวลาตายไปเวลาเป็นอายุกับจส้มที่เกิดถึงหน้าแล้ไม่รู้ถ้าเราส้มส้มมาจันมันจะถือว่านักบวชส้มที่คนตายไว้ในสั่นไในพุ่มของการเกิดเป็นโชเป็นชาติถ้าเหมือนมันมีที่นี่งือ่ใร้ คือจิตของผู้ฝึกปฏิบัติมันเข่าถึงขันสมาธิเข่าถึงขันของต้านคือความเพ่งทั้งจิตทั้งใจเลยจึงไดสจึงหนึ่งสิ่งใดเป็นทั้งทั้งสาม เป็นทั้งสิ่งเบื่อแห่งน้อยผมคิดว่า จิตใจจิตไม่รู้เโลกอยู่แล้วเสื่อมแล้วใจก็ได้แต่เมื่อตายมันจะไปเกิดเป็นผู้ยิ่งผู้ซาผู้ยิ่งลูกแต่เป็นนี่ลูกนี่เหมือนลูกซ่าเป็นลูกคมคือได้กระทมมาสร้างทุกยาสร้างขึ้นไปเป็นพวกลูกกระทม มีอายุยืนมีความสุขความสบายในสร้างขนาดแบบทั้งตัวอายุยืนเป็นหลายๆเมืองสี่อยู่ไปสวยสุดนะสร้างขนาดแบบเวลาเป็นบุญเป็นกุศลมากเราสามารถไปจอมสวรรค์ที่สวรรค์นี้สั้นดยการเต็มสิ่งใดนี่เป็น สติมีความกำนัดหย่อนใจไม่ตาม มีคือยิ่งคือใต้มีเทวดาเทวบุตรเรีนไปถึงพ้นก็มีคือยิ่งคือใต้ท่านกำนัดยิ่งดีทั้งคิดทั้งใจไม่ตามมันบนี้ระยะที่นั้นเขาถึงต้านแต่มันกำนัดยิ่งดีในเรื่องของการอยู่มันจะไปฮะ ร่านจะมารัได้ แต่มันยังไม่ให้ละกิเลสขาดอต่จใจมันจะมีเทคนิคมีการคิดเริ่มใจมันเห็นมันเป็นในตัวเนี่ยผู้ที่คิดใจเริ่มใด้ใจคิดใจสบายใจสงบใจเย็นจะะปวดจะมันกะเห็ดจะข้ามเขามันใช้เหตุใชยว่าใช้ ่างเขาเขาว่าข้อละใจก็องเน่าคิดน้ำอันนั้นคิดน้ำอันนี้คิดน้ำอันนั้นคิดน้ำอันนี้วันนี้อยู่นี่ร่างสีสงบให้นอกจากรับรับไปยังล้งไหลไปซ้ำไปตามอย่างต่างๆอีกมันไม่สงบมันไ่สงบมันเรื่องเลื่อมให้เลยมันเห็นอัศจรรย์การคิดทั้งใจเนี่ยมัน จากสวนไทยแน่มีความสุขเดี๋ยวมีอามิตทุกวันสุขอิงอามิตถ้ามันสุขกันอิงอามิตอิงวัตถุเดี๋ยวเขาเดี๋ยวท้องเดี๋ยวเงินเดี๋ยวท้องเดี๋ยวลูกเดี๋ยวร้านเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเนี่ยสุขกันเพิ่มกัน นั่นนั้นบริอิงอามิตยังนี่สุขอิงอิงอามิตสุขอิงอย่างอันเรื่องถ้ำทุกอย่างนั้น ทุกของผู้ฝึกหัดปฏิบัติตัวยังสิพบสิเห็นให้ทุกอย่างเป็นทุกตอนนี้มันทุกเนาทุกเหมือนคือทุกในอามิตทุกที่ทุกที่ปฏิบัติเห็นแล้วเข้าใจแล้อยากเห็นอยากเป็นเรื่อยเพราะมันเย็นมันสบาย มันดีมันมีเศษอันเบาไปคือมันอยู่ไกลอยู่บนอื่นมันสิเห็นสิเป็นสิไปก็ดีแต่ยกเขามากคือหัวใจของเฮาหันละเบิ่งอยู่ข้างในเบิ่งอยู่ในหัวใจความคิดความปรุงหมุนหลายไม้เล่นมันจะออกจากหัวใจหั ตามจิตไปในอาในถ้ำมันก็ไปอย่างหัวใจหันทีู่เยอหน้าอยู่ข้างหน้าขับไหลข้างหน้าอารมณ์หมดใจจริงจริงมันเสียดตาล้ามกต่างๆตกออกไปใจมันจะเย็นมันเห็ดบ่ท่ามจากได้มันก็ว่าได้มันเห็ดท่ามลงไปมันจะมีหวังบ่ได้มากเลยน้อยคือเขาเห็ดให้เห็ดเสียงเห็ดมา ตักดำลงไปแล้วถ้าลงไปแล้วมันจะได้ ผลของการท่านของตัว เห็นไปกันแจ้น้กทวมหรือสิ่งแรกเป็นเหตุเป็นผลมันจะว่าตายหรือคือเป็นทุล่ามระดับยังอยู่ป่าดีฝนดีอุดมสมบูรณ์นี่ก็ที่ดอกฝนหหยฝนขาดทุนทุนกำไร การทำของเฮากับทั้งน่งเดียวกันทำลงไปทำลงไปหนึ่งมันไปเห็นหนึ่งมันแหงมันแรงแต่นี่หนึ่งมันอยากมันเย็นม่แต่นี่ทำลงไปคือหนึ่งคือว่านึ่งเห็นสิผตของการจะทำหนึ่งว่าทำอันไหนนีนเป็นตัวอย่างได้ไม่ได้เกิดได้เป็นได้เห็นได้หูมันได้หูว่าเห็นมาเป็นไม่คิดไนใจขอันก็บางเสื้อ ไม่ได้เฮ็ดแบบท่านมีสต้าแบบนี้สต้ทาเพียงเพ่เผลนตรัทาเพียงเปลือกนอกมันบอกยังใส่ถึงจิตีใจว่ามีความเชื่อมัอนผู้ฝึกปฏิบัติ จิตสงบสงัด จิตเป็นอัตเป็นธรรมไั่เชื่อมัอนมันคือได้ทังสิวยาอย่างนั้นยาอย่างนี้ เข้ากับเชื่อมันอยู่ในคิดในใจของเข้าพอเขาเห็นว่าเป็นนเห็นตอนท่านมันเป็นมันเห็นในใจมันก็สิเกิดสัทธาเหมือนค้งแน่นอนอยู่ตของเขาหัวเป็นัองหิดองเงาเอียงดอกเกิดแน่าหรือที่ยังก็ บหนึ่งศาสตร์เป็นไงที่วันหนึ่งหนึ่งหนึ่งรับไปเล่นน่ะนั่นจะขึ้นแค่เดียวท่านนั่นนี่ก็สายแต่เที่ยงนั่นนี่ก็บ่ายแตทำสี่เทียงตของห้ากับทั้งนั่งเดียวกันเป็นเด็กเป็นลมเป็นสายแต่ห้าเดียวเท่านั้นนั่นนี่ก็นจะเท่าไปแก่แต่ตายสิ่งที่ให้หลงไหล อยากได้เกิดเพื่อนจะหาเขาตายเพื่อนมันจะนับมันมีจิตที่นั่นมาใส่บอกว่าของทิ่นี่วิญญาณหรือหาวิญญานจะได้ก็ต้องเดียวกันง่ายเหยียดเสียงดลานจ่องเขาของที่ว่มีชีวิตเขาเอาไปนั่นบ่ได้ของทิ่นีชีวิตเขาเอาไปนั่นพอได้ ตายไปก็ไปจะเปลี่ยนเป้า จากบุญกรรมที่เขาทำเอาไว้สะสมบุญกรรมเอาไว้บุญกรรมนั่นแหละนั่นไปสั่งน้อยก็ได้น้อยสั่งร้ายก็ได้ร้ายว่าความเชื่อความดีย่างสั่งเอามันไปสิหนึ่งสิท่าำหรอเขาเดินเดี๋ยวไปยังเซ็กหรือบ่มีเมื่อใดไป ไปร่างใชงงายมหาเอาไว้เอาเงินเลยสิไปซื้อคิดที่คนตายที่คนหนัดบุญกุศลเช่นไรสิไปร้องหาเอาไว้ที่จะทำบำเพ็ญเอาบุญบาปเสียวท่านกรรมเสียก่อสร้างเท่านั้นจิตเลื่อยไปเมื่อไปจิตไป จิตเหนือบ่ว่าไป เช็ดหน่อยเช็ดหน่อยจำหนึ่งตามสนองรับความทุกข์ความทุกข์ตามที่ตัวทำเอาไว้นเขาเห็นเยื่องการเกิดการตายมันเป็นของทุกข์ยากลำบากทนเบาไหวในคนเป็นอยู่มันต้องตาย ตุใดชาติใดก็ที่เก่านี่แหละผมมีอะไรที่แตกแตกต่างก็ศาสตร์ปัจจุบันเขาเกิดไมาหล้แต่แก้กระตายความสุขความสบายควานยึดควานดีถือเด็กทั้งหลายนี่ย่อมควานสอบเขาบอกเพื่อจะสบพบมากบอกว่าเกิดไม่ตาบอกว่าิดไม่หิวตาเห็นลูก ที่ชอบใจรักใคร่มันก็มีความสุขแล้วลูกมันมันก็จะเป็นทั้งที่ร่างอย่างยื่นให้บางที่มันจะแตกลายไปเปลี่ยนแปลงไปมันก็แค่นั้นแหละ ความสุขหรือยิ่งเสียงชอบสิ้นมันก็จะที่ร่างอย่างยื่นให้มันก็คิดหายไปจมูแต่ชินหอมต่ชินเน้นมันก็หายไปทั้งนั่งเดียวกันหลุ่นกินแักชินเนื้อขนาดใดเท็รมัน เกี่ยวหวานต่างๆให้กับใคยทานมากแต่แค่นั้นความสุกอย่างสามพัดกับชื่อกันความหลงของใจต่างหากถือไปยึดเหมือนเชื่อนเมือนให้พิจารณาหา้าใจในอย่างเราหนี่งมันบ่มีดีนี่เสิดใจนี่เสีดชาได้พวกได้แต่ขอเก่าพวนเก่าหนี่ยเกิด้าความสุกบวกข้ากับความทุกข์ ความคิดคิดหลายก็ความสุขเห็นยาณอยหลงไหลไปเกิดอีกนั่นก็ถ้าเพียงแค่เต้านี่แหละหยุดหย่อนภาวนาลายกิเลสจิตใจมันหยุดแจ่มเห็นจริงใจว่างหย่างยึดสิ่งนันไป หยุดไปทีไปเงียไปเงียต่างๆ มันหมดไป จะว่างใดยล็ดขาดยลดขาดติดเกิดอยู่บนหนึ่งเป็นอย่างไรอีกท่านจับยิ่งก็ขั้นสุขของโลกแต่ละนั่นจะยิ่งสุขขังสุขยิ่งสิ่งนั้นี้คือเรื่องของจิต ฏิบัติว่มันเรื่องของสำรับสำล่าว่มันเรื่องของสิ่งอื่นมันมีอยู่ในตัวของเฮามันจะแสวงหาวท่านำให้เกิดให้เห็นนี่ให้ใส่ใจนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องสัตว์ป่ญหาหนึ่งนั่นแจ้งในคิดในใส่สมมติปัญหาไปปฏิบัติจริงจังขึ้น จิตทำลายภพชาติที่จิตใจไปแข่งจิตจิตถึงต่างๆเราจะเห็นความสุขทั้งการรับที่เหลือเป็นความสุขประเกิดยิ่งเกิดเป็นความสุขในอามิตรเราไมเห็นอย่างนี้เป็นความสุขขหมือนกันในอามิตรความสุขที่จะมีลามิตรให้เราได้เห็นเขาทำตามก็บอกให้ใช้กินลาบมันจะ่ใช่สิ่งละเทีย ทำนยังหนวสำเอ้ยงานหยดจะนั่งมันเห็นมันอยากมันทิ้งเทลาดไปมันมองซ่าดอกมันไม่ค่อยกินมันจะทำงานเดียวกันมันไม่ค่อยเห็นความจิตทางจิตทางใจไม่ค่อยเห็นความจิตทางวิญญาณมันจะไม่อยากใจจิตอย่างอานิจ ทั้งหูทั้งตาทั้งตามาเริ่มมาเห็นหูดึงหางไหลกระโดดตั้งลรมใจคิดถ้าไม่คิดหยาดยิ่งก็รู้ใจ ตาวไหลมันได้หลับใจใจมันไม่ค่อยเห็นมันเลยกินเลยเห็นเลยจะไม่คิดไม่ใจรสชาติมันเป็นย่างไหนมันดีเสียก็เรี่องทั้งโลกขนาดใดเีกยเสี่อทันที มังสงบระงับขนาดนี้จะไม่ต้องทุบขนาดนี้เกียดได้ถ้าความเลี้ยงไหลขอนจิตของทั้งใจถึงแก่จะเคยเห็นตั้งเสียงเงินก็เคยได้ยิ้มกินหอมก็เคยดมแล้วอันนั้นมันหวานมันนั่นมันแสบมันเนี่ยเคยกินมากสัมผัสเย็นหล่นอ่อนแข็งสิ่งสารเหลือทั้งหลายจิตกัน หนึ่งการเล่นต่างๆจะเคยชคยเคยแค่นั่นแหละความสงบของใจก็ปล่อยะละอารมณ์ขาดมาเป็นความสุขอยู่ภายในเป็นอย่างไรมันก็เทียบได้เหมือนกันเทียบได้ทั้งสิ่งขาดสูงขาดต่ำดีเสียต่างกันมันก็เลือกเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มัน บอดีมันก็จะว่างไปได้นี่ให้วันเลี้ยงวันเลือกมันเห็นตั้งแต่อันเดียวเข้าใจว่ามันดีมันดีเสกกองหนาเดียวมันคือเสียงมันก็เลยที่มันดังหลายมันดีหลายอันนี้คือว่าแข็งว่าเสียงเนี่ยจักว่าแองของเจ้าว่าดังบดีเขาของเขา ธารมะของผู้ไปใจกับเรื่องของโลกทำนั่งเดียวกันผู้ปฏิบัติเห็นเข้าใจคนจังละได้แก้ร่างได้ให้มันเด็กเด็กฝึกเด็กปฏิบัติอย่างเห็นจริงจังนะมันจะได้หลงยิ่งเยื่อยังในโลกในสงสารยังเขากวางเงินช่างยังในลูกตัวลูกเพิ่มยืนสักได้อันไหน เราก็ต้องใส่คิดพิจารณายินมันขี้ของมันพยายมเนีันเดินมันยินมันขี้มันถูกมันเนี่มันลำบากลำข้ามเดือดใช่สามมันขี้เลสนะขนาดไหนก็แค่ที่ใส่คิดพิจารณาสามตาแทงเนี่ยยาเย็บเนี่ยหันมันไมหันตัะ ควสุขขอ้เฮาเราแรงแผดเผาเพราะมีความสุขเล็กน้อยที่ให้หลงเหรถ้าไปกินเด็ดมันจะบาตายตาเราคิดเด็ดเท่ากับบอนั่นไปเป็นไปแจ้งจับตั้งหน้ามันอยู่ในน้ำเกี่ยงหนังไงใจทั้งหน้ากับทั้งนั่งเดียวกันมันคิดเด็ดคิดอารมณ์ของเจ้าของ ทุดเล็กน้อยเดี๋ยวความหลงมันก็เลยไปใช้บ่ได้มี่นี่ก็พอหลักความทุกข์กันว่าทำนอเดียวกันก็เป็นเหล่าไว้ว่าเกี่ยวสองคนคนหนึ่งท่านบนคนหนึ่งท่านบาปแต่ที่ย่านกันเหล่าจะได้ตายไปเป็นย่างไรผมไม่บอกกันวันมีท่านเป็นตายไ่ะ มีามบุญทำคุณงามความดีตายตายจะได้ไปเกิดสวรรค์เป็นพระอินทร์มีตาทิพย์หูทิพย์ท่านดาตัวสายล่ามก ตายไปเกิดเป็นนอนอยู่ในสวนี้ฐานต่างเส้นต่างสายต่างเส้นต่างไปเกิดเลย จ้าผู้ทำบุญก็เลยเราลึกเงือกได้ความให้สัญญาเจอกันไว้ถ้าใครตายไปเสียใจมาบอกกันมาเยอะมากถึงเกี่ยวจิตจิตทำบาปจิตใจยิดยียมโยกกันมันจะเกิดไฟบักอันนี้ว่าเยอะหน้าไปเห็นเป็นนอนเป็นไงเยอะฐาน นร้อทรัพย์เรื่องจากสวรรค์จะมาบอก โอ้ยเจ้าไอ้ปกทุกอย่างลำบากอยู่ เดี๋ยวฟ้องปกกับปกโซมอมบอกเป็นไปดูตาอาศัยมันจะท้องอนาท้องเหม็นนอนก็นอนอยู่ก็มีอยู่เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวคู่หาความสุขความสบายไวได้เฮ้ยท่านบุญเขาเลยไปเกิดสันว่าป่าสวรรค์ผนได้ครั อาสาดีมานของเขาในตัวละหัวฐาน บริษัทบริวารของเขามีแต่ใจนั่งสะมีแต่อนยึดคนดีตาเสียงงายหนึ่งตัวยังมันมีขี่มานอนี่ยฐานมันมี้นยึดคนสบายอันใดตัวอยากใส่ก็เข้าวอาโอ้ยเดี๋ยจะมาเอาเจ้าเลยเข้าอยู่เลยบางเทียงบริษัทบริวารก็เข้าเต็มอยู่ มันยึดว่าอยากอาหารมันยึดว่าอยากเวลามันสินรสเขาก็มาช่องว่าไงเขาว่าทายลงไปมันเป็นอาหารของหนอนความคิดความขางมันเป็นยางน่ะมันอยู่ในสถานที่ใดก็คือว่าสถานที่ไหนมันดีอุเจียดอยู่ในด่านห้องเนี่ย มันไม่เคยเห็นสมมติทะเลเห็นแต่จะหนอนกลางบ้านี่สงๆ เนี่ยมันไหลในถนนทางทางสีเงี่ยสีแก้วสีนี้สีน้ำเนี่ยคุ้นๆนคนๆเป็นหัวกระดูกแตกแตกเลยแต่ว่าหงมันจะเล่นแบบเล่นตัางบ้านเล่นเล่นน้นแต่ติเล่นสมิทธะเลกันมันใสมันสะอาดมีใจทั้งอากาศใจทั้ง มันดีแต่ทั้งนั่งเยอะกันคิดอัดจิตท่านเหตุเพิ่มอยู่นี่ จิตเป็นอัดเป็นท่านเป็นสีใสสีสะอาดนี่ไงในเย็นนั่นจะสีแต่ว่าบัดเท่านั้นต้องยกความสบายนี่สมมติเขเรทั้งหลายแต่ถ้ามันไม่เคยไปใส่เด็กมันอยู่ถึงกรตางบ้านนั่นเผมตกก็จะใช้ไม่นานนะเห็นมันเป็นเรื่องการนั่นความเจ็บของมันมีห้าของที่เอาเจ็บเป็นเครื่องป็นอาจารแต่ถ้าไม่เงิน จะเอากิเลสของใจอย่างที่พูดเป็นอาจารย์มันมาตั้งแค่เป็นแค่นั้นนั่นก็ไม่จะห่างขันไปใช้นั่นฝึกนันปฏิบัติมันเห็นจับในจิตในใจในใจมันว่างหนออย่าใจว่างเลยทั้งเงาทั้งเหมือนทั้งเราเป็นสาระประโยชน์มันต้องใจ่อก็ได้ว่างก็ได้แล้วแต่มันจะยังมี ปัะจุทธจอย่างนี้พาเรียเจ้าแต่มันติดรื่ให้หมดมันจะการมันก็ติกับของที่กันเนี่ยเพิ่นปฏิบัติไปใจของเพ่นเป็นอัชเป็นท่านึงบเย็นเย็นตั้งแต่ใจก็เปลี่ยนไปัองถือทาเนี่ยั้งถือมีคนเนี่ยมีห้องบ่ พิจารณาทั้งนั้นนั่นจะเป็นเส้นใจทั้งนั้นก็แล้วหลงหลงอยู่เรื่อยๆอยู่ตัวเก่าทั้งเจ้าก็เจ็บจนหายหงตายแน่น่ะเวลาต้องเสียดหลงมาอีกอ่ะอีกละบาด่าที่อีกนั่นหลอกของนี้ถึงจะมีเกิดจนตลอดที่หัดมือตายเแล้วเห็นไข้เห็น เรื่องของมันเลยกิเลสปัญหามัเสียมันมันยินดีในมันมันเจ็บเวลาตาอันนี้มันเป็นจิตเป็นไพ่อันนี้มันท่านไงใจใจหมองคนเมื่อมันบริจิตมันบริจิตปแล้วถ้างออกก็ตายแล้วหันแล้ว วันภาน่าหลับมาว่าบริสุทธิ์มีร้านนี้ยืนนะเราเขียนให้ดอกหนอกจากอารมณ์ของใจบังนั่นอะไรนั่นะเจ้าของเกิดสาระประโยชน์ได้เกิดสาระประโยชน์เยอะแน่นั่นแต่ยางล่างนั่นจึงถือว่าเป็นอาจเป็นท่านความมดใจ เบาไปสบายไปนั่งเลยอยู่ที่เก่าอยู่ที่เก่าเป็นที่เก่าไม่ได้ยึดไปดีอย่างไมอยู่ว่าตัวว่าว่าแต่งแค่ข้าระดัถ่ายแต่งแค่เสียงคือกันจิตเคยเคยจิตเคยแของนั้นสัญญาแล้วเหมือนไรจะนั่งนนะจ๊ะสัญญาแล้วเหมือนนั่นนะจิตมาปรุงใจนี่หลงอยู่ ยากเกิดจากเส้นตรงไหนก็จะหาไม่หาไม่ไหวตยวนีอันใดดีสุดมันเกิดสาระประโยชน์ให้ถ้าที่ดะเสริฐก็จะเสิดอันไหนจิตใจมันัมีหลบมีเกิดที่หลงเกินตัวอยู่ตรงนี้มันประเสริฐแล้วงักให้ลงแลก็จะสงบให้มันจะสื่อสารร่างข้าง ถึงจะเงินได้ยังไงอย่างอย่าเสียมันหลายเสียกิเลสเสียอัเสียท่านนี่ถูกไหมเป็นใจใส่แล้วมาแต่งจิตใจของเจ้าของมันคือไม่เป็นอัตตาท่านที่พระพุทธเจ้สอน มันทำในใจใจของเราเันใจเสียใจเสียมันทำเส่ยแน่เลยเสียเสียไปนั่นมันใจไปเลยท่านใจของเราเันเสียมันเสียไปท่านมันยึดมันอยู่เลยเสียใจให้ใหายไปไปท่านท่านอยู่หรอใจของเราจะเป็นท่านจะเสียเอาวะเอาจริงๆมันเป็นท่าน มาคิดมาเรื่งมาคิดมาปฏิบัติก็ดีได้ทุกคนเดียวเชื่อใจเชื่อเองเชื่อท่านของพระพุทธเจ้าผู้นป็นกิเลสสองข้างนี้กิเลสสองมีความเชื่อต่างคนต่างศึกต่างคนต่างปฏิบัติเห็น้สำหรับเดี๋ยวนี้ใจเราไม่ได้กี่ท่านครับ เราเห็นเลยเป็นอะไรหางม่าเป็นขี้ข้างเราจะเกิดตัดท่านอะไรด้วยล่ะให้สุขสัตว์ให้สร้างประจักษ์สุขสัตว์สุขังไอายุนัจังไปยังไงไปยังไงที่แม่ที่เขาว่าทุกขสัตว์เป็น ทุกข้องอันข้องสำนกมันโลกมีขังมีอะไรกัง ไปง่าจังที่แม่อายุซัดองไปเออซัด